da haka ta tsinci wani abu a tsakiyar idansa wanda ya sa gaban ta faduwa lokaci guda minal ko sarkin kirina bata zauna ba ta shiga leke-leke yana zauna a ƙasa zinat na zuba masa abinci ce zinat zaman nan nawa ya fara isa ta yanzu da ina da iyali ai da ban halar da ku ba ko ba haka ba ne zinat ta murmushi babu wata wahala a ciki kawo amma zama da iyali yana da daɗi ko ba don matsala abinci ba ma kaɗaici babu daɗi ya murmushi ke ma kin hango min hakan kenan zinat ya gyara zama sannan ya ce ni ku akwai wata kawarki da nake so amma ina shakkar faɗa mata kamar ba za ta amince min ba kada ta ce ni mata tsufa zinat da fara'ata ta ce kawo wace ce a cikin kawayena ko ma wace ce ba na zaton za ta ce kai mata tsufa har wani tsufa kai nawa ne a cikin kawayenmu suka auri manyan mutane masu 'ya'ya har da jikoki balle kai ai duk ma wacce kace za ka so murna za ta yi har da ke ya katse ta magana ta zo mata a bazata ta saki cokalin da yake hannunta ta kuma kasa magana ai zinatu ko da ke nace idan nace ina son ki zaki so ni tace me zai hana kawo in dai da auren kai kuma ya halatta gare ni to amma ai kai kawo na ne sai dai ko ka faɗi a cikin ƙawayen na yace aure a gare mu bai haramta ba zinat idan har kina suna babu wata alaka tsakanin mu da za ta hana mu aure wata irin kunya ce ta lullube ta lokaci guda ina so mu yi magana ta fahimta juna zinat kafin alhaji ya san da magana amma na baki kwanaki biyu ki tunani tana ji amma ta kasa dago kanta balle ta iya furta wata kalma cikin zuciyarta tana girmama kalamansa tare da jin nauyin yadda ta dinga zuzuta shi kafin ta san maganarsa a kanta za ta faɗa sai dai kawun nata ya zarta ma yadda ta gaya masa mutum ne mai kyau da tsafta ga kwarjini da hakuri ji yadda ta faɗa ya zarta haka tajima tana hangen sa'a ga duk matar da ta aure shi shi kam ido ya kura mata kawai yana murmushi ransa ya fari tas yana jin kamar ya sauke wani nauyi ne a kansa kuma ya riga ya sauke tunda ya fitar da duk abin da yake rasa tsamta miki kawo za mu tafi ta faɗa har lokacin idan tana ƙasa ba dai maganar da ne miki ce ta hana ki zama ba da har ina tunanin za ku taya na zama yau ta ɗan yi murmushi ba haka ba ne kawata rabi'a ce za ta kawo min ziyara yau kada ta zo bana gida na saba alkawari ninal ya kwala kira wadda ta shige can cikin ɗakinsa wata kwamfuta ce da ta gani ta ɗauki hankalinta take wasa da ita tana kunna ta ga hoton da ya ɗauki hankalinta matar jikin hoton nan sun yi kama sosai ta tsaya tana kallon hoton tana mamakin yadda aka yi suka yi kama haka lalle wata ce daga cikin danginsu tabbas za ta san ta san kowa ce ce ita kuma ta maganta a zahiri muryar kawo ta ji na kwala ba ta kira saboda haka ta aje laptop da sauri tana tsoron kada ya mata faɗan da ya saba don ta riga ta canfa shi kawo sarkin faɗa Wani ranar zinat na juyan maganganun da suke da kawun nata tana so ta tambayi alaƙar da ke tsakaninsu da shi a wurin mamanta tana jin tsoron amsar da mamar za ta bata har sai da daddare bayan sun kammala cin abinci daga ita sai maman da minar suna cikin hirarsu ta sako zancen kasin daga nan ne ta shigo da maganar da ta tafi damunta wai mama menene alaka mu da kawu ne cikin rashin jin zafin tambayar maman ta ce haɗuwar jini kawai zinat zinat ta sake gyara zama ta ce mama cikin mamaki maman ce sannan ta ce ni da kaina wani lokacin mamaki nake idan na tuna babu wata alaka a tsakanina da kasa ta jini domin yi min gatan da babu wani dan uwa da ya taɓa mishi ya mai da ni uwa uba a gare shi tamkar ciki ɗaya muka fito Allah kenan mai haɗa mutum da mutum kin ga kasim karatun allo ne ka shi garin nan ya zauna a gidan nan matsayin almajiri muke tare da shi har yanzu cikin kauna da amana duk cikin ku ba wanda kasan bai bauta ba minal da ke kwance barci ya so matsibanta akan cinyar zinat tana jin su sama-sama sai dai ita tana ganin maganar bata shafe ta ba hajiya zainab ta ci gaba da ba zinat labarin kasim haka suka ci gaba da hirarsu daga karshe har take faɗa mata maganar soyayya da kasim ɗin ya mata bakin mamar ya kasa rufuwa saboda farin ciki murna sosai take da wannan ma alaji da ya shigo ya same su shi ma farin ciki sosai lokacin ma tuni ta jima da yin barci cikin sati biyu kawai magana aure ce karfi watanni biyu kacal a kasa ba wuya aka ɗaura auren zinar da kasu zaman su zama ne mai ban sha'awa domin akwai mutunta juna da shakuwa da soyayya tsakaninsu. su minal ku kasim ya kamo bakin zara domin ba ta iya wuni guda ba tare da ta zinat ba sai dai duk da haka ta kasa zaman gidan gaba ɗaya tana kwakwar mama da yi ismail wannan dalilin ya sa ta zama mai gida biyu idan ta kwana biyu a nan ta kwana biyu a can har sai da zinat ta haifi yarta ta fara sadiya lokacin ismail ya tafi wani kwas don haka ta tare gaba daya a gidan anti zinat domin tana matukar ƙaunar sadiya lokacin da ta kammala karatunta na sakandare tana jiran jaraba shiga jami'a kasim ya musu bizar tafiya amurka har da nina domin zinat ta yare nan cikinta ta haihu a can ba don kaunar da ke tsakanin su da Amina da zinat da 'ya'yanta ba da tuni ta bar gida saboda abin da ta kira matsi da kasin ke mata a ganinta ya sanya wa ta ido ne da yawa ko mai ta yi ba daidai ba ne kuma ya fi son tsira mata abin da yake so daidai da sa ƙananan kaya ya hana ta baya barin ta tuka mota ita kaɗai sai dai direba ya kai ta duk inda za ta sai an gaya masa idan ya ga dama ma ya hana daga ita har an antizinat sai su wata biyar ba su fita da rana ba kuma abin haushin duk abin nan da yake mata antizinar ba ta ɗanyi masa magana yadda ya faɗa haka za a yi ita kan yau ya kai ta karfe ta gama zaman gidansa sa tizinar duk sanda suka zo ta gansu dr ismail kiran gaggawa ne ya samu daga asibitin da yake domin an kawo abokin mahaifinsa alhaji safiyar jikinsa ya tsanani kuma dama shi ne likitansa hankalinsa ya tashi da ya alhaji safiyar ya kamu da ciwon hanta ne saboda yadda yanayin jikin nasa ya zafi a wurin sai kwana washe gari kuma iyalansa suka shiga neman masa bizar da za su tafi ingila don ganin likita a can hankalin sai kasa kwanciya duk sama a kashe suke bayan an gama musu biza ne ta so mu kira layin ilham ya mata bayani ya ce idan da akwai wata matsala ta kira wayar dr samin kuma shi zai dinga zuwa duba shi kafin ya dawo sannan ya ta kokarin kiran fahima wayar ta kashe ya yarda da dr samin ya san ba za a samu wata matsala ba har ya dawo wani ranar damuwar fahima ta harge kwakwalwarta tabbas akwai bukatar ta yi wani abu domin ceton rayuwar dan uwanta musulmi amma babu wata kofar da za ta iya yin haka tun bayan da ilham ta kore ta daga ɗakin mijinta bata sake shiga inda yake ba domin ilham din ta sa matakan tsaro sosai a kanta ko yar fitar da take yi yau ba inda ta je haka kuma ba ta ma motsa daga fala idan tana kan duk wanda zai shiga wurin mustapha tare suke shiga su fito tare harayen tausan mustapha sun kasa malala a fahima domin tsoron kada ilham ta gane damuwar da take ciki kewarsa da rashin sanin halin da yake ciki sun haddasa mata matsanancin ciwon kai dole ta sa ta ɗauke kai daga duk abin da ya shafi mustapha tana kallon ilham tamkar ma tana cikin farin ciki ne da nishaɗi babu abin da ya dame ta da halin da mustapha yake ciki tana da tabbacin ilham bata bashi abinci ba domin babu ruwan zafi a ɗakinsa kuma bata ga ta shiga kicin ba ko da madarar da ake dama masa ba ta dama ko ta sa ma an dama masa ba ta da matsayin da ta bashi ruwa balle wasu magungunan da yake sha tun safe har yamma tausayi ya sa ta kasa sa komai a ta bakin ba tana jinjina rashin imanin ilham lalle ne ta so hallaka shi ne ko ta halin kaka fahima na sallar isha'i ta hango ilham ta shiga ɗakin ta zuciyarta ta narke da sansanin halin da Mustapha ke ciki saboda haka ta saurin yin sallama ta miki hankali tana sanda ta shiga ɗakin Ilham kamar yadda ta zata wanka Ilham ɗin take domin ta ji saukar ruwa a banɗaki da sauri ta juya ta nufi ɗakin Mustapha ta tura kofar ta shiga yana nan kwance akan gadon idanuwansa a rufe ta durƙusa bakin gadon a daidai kunnensa ta ce Mustapha buɗe idanuwanka ni ce na zo gare ka ta ji shiru ta sake cewa Mustapha ni ce fa ka buɗe idanka nan ma ta ji shiru ta kai hannu za ta taɓa shi ta ji motsin shigo a ɗakin saboda haka ta miƙe da sauri a kitme ta nufi ƙofar jikinta na rawa a bakin kofar suka haɗu da ilham daga ita sai tawul da ke ɗaura kirjinta ƙirjinta da alamar fitowa nan daga wanka mai shigo da ke ɗakin fahima ta shiru ba amsa wato baki ji duk maganar da na gaya miki ba ko to tunda ba tare aka halicce ku ba daga yau ba za ki sake ganin sa ba yanzu nan zaki bar mun gidana yarinya kin zame mun alaƙaƙa kashin bakin tulu fita mun yake ki tattare na ki na ki bar mun gidana kafin na sa masu gadi su fitan mun da ke ta sake ta yi ta kasa motsawa kamar wanda aka dasa wurin haka Ilham ta ja hannunta har zuwa ɗakin ta Rahima ta so ɗiban kayanta Ilham ta watsa mata kuɗi kimanin dubu ashirin ga kuɗi na na san sun zarta kuɗin aikin abinda kawai nake so da ke, kada na sake ganin kafar ki a kofar gidan nan tashin hankali ya sa fahimta ta kasa fahimta abinda ya kamata ta yi ta so majan kayan kawai ta fita daga gida sai da ta yi nisa da gidan sannan ta so soma tunanin inda ta dosa domin ita ba za ta iya kai kanta gidan hajiya kyauta ba ga shi wayarta ta jima ba ta ganta ba an ɗauke mata ita haka ta zauna a bakin hanya tana fitar da kwalla zuciyarta cike da kunci da tashin hankali mara misaltuwa dr ismail dawowarsa kenan daga tafiyar da ya ingila bayan ya raka mara lafiya gida shi ma ya nufo gidansu ya nemi wayar sai lalubo wayar dr saminu domin jin yadda jikin mustapha ke dr saminu ya ce sa ta matan mustapha ta ce akwai likitan da ta samu masa saboda haka ya yi zamansa dr ismail bai ji daɗin abin da ya faru ba kuma ya san za ta iya abin da ya faru Dan haka hankalin sai kasa kwanciya yana so ya je ga halin da mustapha ke ciki saboda haka duk gajiyar da yake ji a jikinsa ta warware wanka ne ya shirya ya fito da ya zuwa gida a wajen fakin ya ga tsayuwar motar kasa saboda haka ya tsaya har sai da suka fito suka gaisa da kasa minal ta fito ya ismail ta faɗa ta nufo shi kuma ya buɗe mata hannayensa amma maimakon ta shiga jikinsa sai ta durƙusa tana fara a tare shi ninal ya faɗa yana kallon ta kusan shekaru hudu suka ɗiba ba su ba sai dai a waya lokacin da ya dawo daga rasha bayan ya yi shekara uku a can lokacin da ita kuma ta je amurka sai dai ko da yaushe suna tare a waya gaba ɗaya nutsuwarta ta canza masa minal komai da komai nata ya juye masa ita fahima har ya kasa bambance minal ɗin ce ko fahiman ce fahima ya ce da minal ita kuma minal sai ta yi dariya kawai cikin zuciyarta ta ce na samu sabon suna amma minal kin mace ne da yawa me yasa kika yi min haka yi eh, furucin lokacin da idanuwa suka tabbatar masa da cewa minal ce ta canza suna saboda ta ga bai gane ta ba ta koma fahima domin ya san halinta akwai son zulaya to yaya aka yi take kiransa da lamba amurka bayan tana kano kwakwalwarsa ta hargitse don ya tabbatar da zargin sai ce bai bi mu shiga ku gaisa da mamaki mun rakiya wata kuma domin akwai labari to kawai ta ce suka shiga gida shi ko ya zauna a cikin sai yana son ya lalubo abin da ya bambanta kamannin fahima da menal rasa. wata jima ba sai ga ta ta fito da irin nutsuwar da ya san fahima da ita kamar ba menal ɗinsa ba sarkin shi ba ta buɗe motar ta shiga tafiya suke ya kasa cewa komai ita ɗin ma shuru ta yi tana tunanin canza da zuciyarsa cike da rudani yana kuma tunanin gano ainihin abin da ya rudar da shi shin minal ce ta koma masa fahima ko ku fahima ce ta koma minal ya ma wannan murɗaɗɗen al'amari yake ne marubuci ta ce haɗu a cikin littafin bakuwar fuska kashi na uku kuma tunda akwai lokaci ga bakuwar fuska na uku a hannuna za kuma ci gaba tafiya take cikin sanyin jiki tamkar wahayya ko da ba ta son ta ƙasa yayin da cikin zuciyarta zuciyar take tafasa kamar ana gasawa da garoshin wuta idanuwanta sun soye babu ko digon kwalla sai wani irin raɗaɗi suke mata ta tsaya a daidai bakin titi tamkar mai kallon tsayin titi ta ga yadda sararin samaniya ya duhu sai taurari da suka yi wa sama'u ado banda motocin da suke ta wucewa jifa-jifa ba ta hango kowa a hanyar ba sai wata iska mai sanyi da take ratsawa har cikin ɓargon jikinta ta naɗe hannayenta a kirjinta ta takure jikinta babu ko tantama zazzafan zazzabi ne ya rufe ta ga tsananin tsoro da fargabar inda ta nufa a halin yanzu mustapha shine mutumin da tausayinsa ke matsala a ranta tunanin halin da zai iya shiga a hannun macuciyar matarsa shine yake haddasa zuciyar ta suya ta san manufar ilham akan korarta da ta yi tana son aiwatar da mugun nufinta a kansa ne ba tare da kowa ya san ita ce ta aikata hakan ba ta zarta awa guda a tsaye a wajen amma ba ta san ta daɗe haka ba kwakwalwarta ta gama hautsinewa da tunanin hanyar da ya dace ta bi domin ceto rayuwar mustapha mata rasa tsayuwa ta gagare ta don haka ta zauna a gefen hanya kawai wani dutse da halin da take ciki zuciyarta ta shafe mata tunaninsa halin da mustapha yake ciki ne kawai abin damuwa ta rinsa idanunta tar idanunsa take gani da irin salon kallon nan nasa Hawaye na bin gefen idansa zumbar ta miƙe tamkar wadda aka zungura ta so mu jakar kayanta shawara ɗaya ta yanke ta koma ta ba ila makuri ta so mu tafiya cak ta ja ta tsaya tunanin da ya tsargo cikin ranta babu fa wani mummunan laifi da ta yi ilham har ta kore ta kawai dai tana son ta halaka mustapha ne ba tare da wani ya sani ba sannan ta kore ta ne domin tausaya mustapha da ita fahimci da kuma taka tsantsan akan duk wani abu da zai cutar da shi hankurin da za ta ba ilham ba zai taɓa yin amfani ba domin ba za ta taɓa barin ta kasance inda yake ba ta ja wata doguwa je zuciya wadda ta ba hawayen ta damar saukowa ba ta damu da ta goge ba haka ta juya ta so tafiya a bakin titi da lokacin da ta tsaya a wurin motoci ke tsayawa suna buƙatar taimaka mata amma ba ta saurare su ba sai dai su gaji da tsayuwa ma su yi gaba a yanzu ma wani dan nacin ne ya ci gaba da binta da ya gabata da niyyar tsayawa sai ya fito daga mota ya biyo ta yana faɗan hajja ko ba za ki shiga motar nan ba ya dace ki saurare ni ki ko kallon inda yake ba ba sai ma sauri da take da tsayi tsoro ya mamaye ta lokaci guda wurin tside ke baka jin motsin kowa sauri take kamar za ta kifa shi ma bin ta yake kamar ya rike ta wani mai mashin ne ya zo wucewa ta gabanta ta ɗaga masa hannu haɗa da cewa tsaya bai ɓata lokaci bai tsaya ya ɗauki jakar kayanta ita ma ta hau mutumin da ke binta tun da ya ga ta tsayar da mai mashin ya san ba za ta saurare shi ba yana kallon su haka suka yi masa nisa ina maka nufa ji mai mashin ɗin Birget ta ba shi amsa tana kwantan ko ta faɗi sunan unguwar daidai mai mashin ɗan gari ne don haka lungu da saƙo cikin Birget haka saka dinga yawo amma babu alama fahima za ta gani gida. wai burgiyar daidai ina wannan tambayar mai mashi ne fahima ya yi mata ita kuma sau ba adadi amma babu amsa domin ba ta san sunan unguwar da hadiya kyauta take ba ita dai ta san birgit ake cewa kawai dare ya yi sosai sun yi yawo har sun gaji mai mashin ya tsaya ya ce da fahima ta sauka ta biya shi kudinsa shi ya gama zagaya da ita kenan idanuwanta ne suka ciko da kwalla bayan wani abu mai maki da ya tsaya mata wuya ummi abba ganin su ne kawai zai warkar da ita matsalolin da take fuskanta a yau babu su ba ta da wani sauran gata kenan hawaye na zuba a ta tana sharewa da haka ta biya mai mashin sa ta matsa wurin wata mai sayar da biredi da niyya tambaya muryar wadda yake sayan biredin ce ta sa ta farin ciki ta daɗa matsa sosai tabbas ɗan baba ne ta sallama shi ma da hanzari ya juyo Ya ku gane ta sosai a cikin fuskarsa fahima ke ce daga ina haka cikin dare me ya me ki da jero mata tambayoyin da ta kasa amsa masa sai zuba hawaye wani na kura wani ya shiru ki daina kuka je dan baba ya karɓi jakar kayanta ya aka kika biyo ta nan ban san hanya ba ta bashi amsa cikin murya kuka mata kika yi kenan kai kawai ta daga masa banda abinci fahima me zai sa ki irin wannan tafiya a duhun dare ke da kike ba ku fuska a garin nan ni ma na zo gurin wani aboki na ne a can tana jin sa dai amma ta kasa farta wata kalma jikinta sai rawa yake yi haka take bin bayan sa har suka iso kofar gida dan juma shine mutumin da ya faɗi cikin ranta lokacin da suka zo kofar gida kirjinta ya dinga dukan tara tara cikin ta ya hautsana mata wani matsanancin tsoro ya rufe ta domin a duniya idan da mutumin da tafi tsoro to dan juma ne ta ga ta tsaya ta rintse idan ta abin da ya faru tsakanin ta da dan juma ya da office cikin idanunta wanda nutsuwar da ta samu a gidan mustapha ta mantar da ita dan juma har zuwa yanzu bata ta sake ido biyu da mai kama da mummunan fuskar sa har dan baba ya shiga gidan ya aje jakarta a ɗakin hajiya kyauta ba shigo gidan ba sai da ya juya ya tabbatar ba ta bayansa sannan ya san bata shigo cikin gidan ba fahima ina kika tsaya kada fa ki bota hanya yana faɗin haka ya fita kofar gida ya tarar da ita ta jingina da bango ta takure jikinta ba ko tantama hawaye ne ke zuba a cikin idanuwanta sai hawaye a gaban ta tsawon minti biyu yana laliban kalmar da zai rarrake ta da ita dan babu abin da yake kin jini ya gani irin ya ga mace na zubar da hawaye musamman fahimar da ya san damuwarta kewai iyaye abu ne mafi ciwo wanda shi da girmansa ya sha fitar da irin wannan zazzafan hawayen yayin da mahaifiyarsa ke saudiya yana jin zafi da ɗacin rashinta balle fahima da ke kewar uwa da uba da dangi baki ɗaya yana matuƙar tausaya mata ya matsa dab da ita cikin wata irin dakusasshen murya ya furta fahima bawan da ubangijinsa ke so da rahamarsa shi yake jarrabawa cikin ƙudurorinsa me zai sa ba za ki sa zuciya ki hakuri ba ko ta samu ki cinye irin jarabawar da Allah ya miki na san halin da kika samu kanki abu ne mai taɓa zuciya da yawa amma idan kika yi hakuri kika yi addu'a komai zai wuce sai a nan da zubar hawayenki ba zai kare ki da komai ba ki yi hakuri ke mun kariya wurin Allah ya isa ta sauke wata ajiyar zuciya tabbas maganganun ɗan baba sun ƙarfafa imaninta lokaci ɗaya duk wani tsoro ya fita daga ranta ta so tafiya zuwa cikin gida kamshi ne mai daɗin shaƙa da kwantar da hankali ya haifar da nishaɗi da walwala ƙanshin turaren minal kenan da ya gaure cikin mota ya haɗu da sanyin ac ya zama mai sanyin shaƙa yayin da ismail ke son lalubo fahimace ce ko minal kome ya hargitse masa idan minal fahimace ce ya haka take kiransa da lambar ƙasar waje tana najeriya ya kuma zai yi da soyayyar fahima da ta mamaye zuciyarsa tana matsayin kanwansa tabbas ya san tun ranar da ya so maganin fahima ta masa kama da minal matuka ya kuma san minal ce take san bashi mamaki har ya buɗe baki da niyyar yi mata magana sai kuma ya shiru ya barta a zuwan shi bai gane ta ba sai a hankali ya dinga cin karo da wasu abubuwan da suka karyata tunaninsa lalle ba minal kanwasa ba ce kamanni ne kawai abu na farko zaman fahima a gidan abokinsa wanda ya san minal ba za ta taɓa zaman kwana da wuni ba a wani gida na biyu cindo da ke gefen yatsun minal ya lura babu su a gefen karamin yatsun fahima sannan minal akwai ta da shugaba da sangarta wanda ya kula babu hakan kurin fahima da yanayin yadda fahima ke lankwasa ta alamar larabci ya kama bakinta minal kanwasa kuwa hausa kano ce a bakin taras waɗannan na daga cikin manyan dalilan da ya sa ya amincewa fahima ba minal kan wasu mace sai dai a yanzu da ya ga minal wanda ya shafi shekaru hudu bai ganta ba ya rasa bambancin tsakaninsu da fahima hatta kala fatan minal da yake gani kamar ta fi ta fahima haske yanzu ya kasa bambancewa tsakaninta da minal ya dago ya sake kallon minal ita ma shi ɗin take kallo cike da mamakin yayan nan nata wanda suka ɗauki tsawon shekaru hudu ba su haɗu ba tarab suka hatsa ido nan ta masa wani kallo tana murmushi ya salam har irin kallon ma na fahima ne wanda a da yake ganin sa idan fahima kadai ba idan minal ba cikin zuciyarsa yake tunani minal ta ce ya kana ta kallo na ne ka dufi titi kada ka zubar da mu mana isma'ila ya ajiye zuciya ya mai da kansa ya ci gaba da kallon titi <laughs> mamaki nake ka koya ta yi furucin tana kallonsa tana yar siririyar dariya ita da kanta kunya take ji cikin shekaru hudu da suka wuce ta sauya abubuwa dama sun sauya a jikinta ciki har da girma da nutsuwa da rage surutu tamkar ba ita bace ta san dole zai mamaki abinda take sakawa kenan a cikin ranta nan za mu dakata sai shiri na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wadda ta rubuta wannan littafi bakwar fuska na biyu har ma muka shiga kaɗan daga cikin na uku hadiza da bashitu mrs muhammad nuhu na marwa mai gabatarwa muhammad umar ka gama ke cewa ku huta lafiya kuma ba a yadda a sarrafa wannan faifan cd ta kowace siga ba ba tare da amincewar mai karatun ba Thank you.